bellow on the bellow. Can you let me be the one, be your lover? You a queen, I'll be forever pleasure Of a soldier, I give my shoulder Our time, our thing, and my power Just so I could be of use to you Just so I could be of use to you Of use to you, yeah Parating na silikuran mo lang ako Dito mawawala kahit walang binuo Boss mo ang pahinga sa mundo kong magulo ikaw ang paboritong pahina sa aking libro Ikaw halimbawa ng perpekto Sa'yo ko gusto makulong walang absuelto Ikaw ang tubig at ako'y nasa disyerto Walang mali kapag ikaw na ang konsepto yeah. Kada titig ko sa ulap ikaw aking naiisip Nakikita mo ba tayo? Pwede bang pasilip? Itutulog ko na lang baka pwede sa panaginip Sana naman hangin magiba ang iyong ihip Kada daloy ng iyong luha ako din nasasuwi Alam kong lahat ng to sa'yo ay hindi madali Nagmamahal Amerikaan ka usap kahit puro sandali Nandito lang ako, dito ang mga tuloy Can you let me be the one, be your lover You a queen, I'll be forever pleasure Of a soldier, I give my shoulder Our time, our thing, in my power Just so I could be of use to you Just so I could be of use to you Of use to you, yeah Look me in the eyes and focus Cause I wanna stay what's obvious To be talking to you is a bonus But without you I'ma be homeless, yeah I'ma keep it real with you Ikaw ang gusto makasama Di mapapagod ka kasana Baka ang tamang panahon Tinatahi na rin yan itadana Damn man, fucked up bakit naman, Tol? Ano pa ba? Love shit, man. Fucked up na talaga yun. Kaya nga, nakakasawa rin pala. Pero wala yun, tol. Parte ng buhay, di ba? Sag- sabay na lang sa agos ng buhay, tol. Hanggang tawagin ng kamatayan yung pangalan ko. Magmamahal at magmamahal ka pa rin. Tandaan mo yan. Pwede ba ngayon mo akong mahalin ka? Pangakong di kita lalaruin Tipong araw-araw tayo na magkausap Di nila kaya paglayuin Anamang bigat ay handa kong saluhin Kung para sa akin ay dapat sa'yo rin Kahit mga bagay na di ko kayang gawin Kung para sa iyo nakahanda kong talunin yeah. Sana ikaw ay maliwanagan Lumabo man hindi ka iiwanan Ang dami sa sa'yong pwedeng ilarawan Napakaganda ng iyong pisngi pwedeng awakan ko Hey, no know for you Can't explain my feelings but I'll die for you Di na aalis sa iyong tabi Pag wala ka laging di ako mapakali Yeah, can you just stay with me?